Libroi liberigas. En negranda urbo Ortolândia, en la stato San Paulo, Brasilo, comencidis antau iom da tempo interesa proiecto relate la restadon de crimuloi en carcero. Se temas pri evidente ne dangerai homoi, kiwi faris ne tre grava in crimoin, generale steloin au portadon de drogacioi, cae bone condutas, tiam ili povas ricevi mal longigon de sia tempo in la carcero. Por tio necessas montri labor capablon, pacemon cae legadon. Yes, legadon de libroi. Iniziatis la aferon pedagogiistino Elisandri Oliveira, cae la programo nomidias Legado Liberigas. Gi consistas en semaenai convenoi de grupoi da prisonuloi quii raitas ricevi po unu libro monate sub la super rigardo de instruisto. Dum la considoi ili discutas la enhavon de la legata verco cae fine, ciu devas verci tri-quart pagian commenton pri la electita libro. Se la texto estas aprobita, la verkinto ricevas longigon de sia restado en la prisono ie kvar tagoj. La biblioteco de la institucio disponigas prescau du mil libroin al la interesitoi. Crome, ili spectas cae komentas filmoin cae comune legas poemoin. Iam kelkaj decoi da homoi ricevis sian liberetson pli frue danke alla programo. Temas facte pri homeza ago. La socia organizo kiel tuto, kiu ne tractas ciu in civitanoen egalece, cun culpas pri la ocasado de crimoi precipe inter iunuloi. Doni al ili novan chanson estas morala devo compreneble oni devas agi prudente. Faculoi ciui accompanas lacrimuloin attestas pri la evidenta shangio de sintenoi ciuin ili presentas. Ili farigias pli tranquillai, pli pensemai, cae motivitai serci nova voioin post la liberigio. Aliai Brasilai statoi, Paraná, Piauí, cae goias, iam practicas la remedon de legado por mal longigo de restado en prisonoi. En la stato San Paolo, oni planas disvastigi la programon legado liberigas al ciui statai prisonoi. Cetere, la serciado de alternativai punoi por ne tre gravai crimoi estas la tempe pledo de multae iuristoi. En Brasilo, esperantista iugisto César Barros Leal publicigis facan vercon traducitan al Esperanto. En prisonigo, crepusco de erao. Gi pritractas la fiascon de la prisona sistemo en la historio, cae la besonon homezigi gin. Tiu sense, legado de libroi estas senso hava ideo legado stimulas analizemon, pripensadon, sentemon, cae criticemon. La conata Brasila verkisto Monteiro Lobato assertis Nazion oni construas per homoi cae libroi. Legado stimulas ancau pripensadon pri la propra viv historio, cae tio recte concernas la vivon de prisonubloi. Marcel Proust cil relate scribis Ciu leganto estas leganto de si mem.